duck, duck, swimming in the water. All the ducks are swimming in the water. Falderalderalder, falderalderalder. All the ducks are swimming in the water. Falderalderalder, falderalderalder. All the ducks are swimming in the water. Falderalderalder, falderalderalder. serdecznie witamy podcast 45 za oknem ciemno, za oknem latarnia mocno za oknem ocean, za oknem śniasek, czyli nagrywamy spoza Dublina po raz kolejny. Co dzisiaj w podcaście? To usłyszę Państwo Serdecznie witamy w środek września. Jedziemy jedziemy. Nie tylko dla orłów. Maria. E, tak pędziłem, że mało sobie nogi nie urwałem, ale jestem. To ja. Filip Dawidziński. Prosto z Irlandii, prosto z Dublina. Specjalnie dla Państwa. Sexy motherfucker. Jeszcze raz próbujemy. Come here, baby. Yeah. You sexy motherfucker nie tylko dla orłów. Trochę inny. Radio. Głęboko ukryty, ale wyrazisty znak jakiegoś nonsenso. Nonsenso. Nonsenso. Wiedziałem, że się jedę na tym. Halo, halo, Józek, kurde. Józek, Józek, jesteś tam, słyszysz mnie? Wspólny charakter płuc i przewodu pokarmowego. paradoksalne i nie do uwierzenia, ale to była prawda. Bo wszędzie w domu, ale najlepiej dobrze. Dwa! Witajcie! Witajcie, czyli podcast 45. Żółta gąbka mojego mikrofonu za oknem, jak już mówiłem, latarnia i plaża i ocean jest pięknie. Co dzisiaj w podcaście? Mnóstwo rzeczy, mało czasu, znaczy chciałbym się zmieścić w 50 minutach, więc przede wszystkim stałe bloki, czyli przegląd prasy, będzie o serialu Lost, będzie mały odcinek graficzny, i będzie irlandzka niespodzianka, gdyż wracamy do korzeni, wracamy do irlandzkich historii, czyli specjalnie dla Państwa będzie piosenka, specjalnie dla Państwa będzie mała wycieczka z językiem galickim, gaelijskim, jak to mówią, po prostu z językiem irlandzkim. Czyli to wszystko w dzisiejszym podcaście będzie też troszeczkę poczty, czyli opinie moich słuchaczy. To wszystko w podcaście 45. Zapraszam. This is what Edith Piaf used to say use your faults, use your defects, then you're going to be a star. Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones. Jones. Grace Jones, czyli piosenka tygodnia. Mam nadzieję, że Państwo będą kojarzyć tę piosenkę z filmu Romana Polańskiego Frantic, gdzie Harrison Ford łaził po dachach. Zapraszam. Więcej dowiedzą się Państwo od tego pana. She's born in Jamaica. raised in America, New York. And she was really an American girl, I mean, with Jamaican parents. la mort. Tu te prends pour qui Toi aussi, tu détestes la vie. Dans sa chambre, Joël et sa valise. On regarde sur ses fringues, sur les murs des photos, sans regret, sans mélodie. La porte est claquée, Joël est barré. tylko dla orłów, czyli o Polakach, o Irlandii i o Polakach w Irlandii, czyli to, co się dzieje na bieżąco, czyli po prostu przegląd prasy. Będziemy szeleścić gazetami. Jak zwykle co piątek Polski Herald, Herald czyli Nowy Głos w Irlandii. Co mamy na pierwszej stronie? Uczniowie wszystkich krajów łączcie się, czyli troszeczkę o edukacji. Co mamy w gazetce? Poczytamy sobie troszeczkę. W Irlandii w obliczu zmian, jakie następują, powstają coraz nowe podstawowe szkoły wielokulturowe. Czyli możemy się domyślać, o czym jest ten artykuł. Następna strona Westport, czyli najczystsze miasteczko w Irlandii. Mieszkańcy Westport świętowali w tym tygodniu nadanie ich miastu tytułu najczystszego miasta w Irlandii moim zdaniem nie jest za brudno w tym kraju, nie jest za brudno w Dublinie, chociaż wiadomo, że, że duże miasto ma swoje plusy i minusy. Tak to króciutko wygląda. Co dalej? Ceny artykułów spożywczych mogą być jeszcze wyższe, czyli od nowego roku fala podwyżek 20% na prąd, 40% z tego co słyszałem na gaz. Na jedzonko, jak Państwo słyszą, będzie cena inna. Irlandia nie jest za tanim krajem, ale pracując tutaj, odkładając pieniądze, da się żyć, da się żyć o wiele lepiej niż w Polsce. Po prostu ceny takie jak w kraju na artykuły są takie same jak tutaj, tylko wiadomo, płace są inne, płace są inne. Co mamy dalej? Co mamy dalej? A, Dublin, Dublin Teatralny, czyli w tym roku już po raz 49 odbędzie się w Dublinie Międzynarodowy Festiwal Teatralny, czyli od 14 października, o przepraszam, od 28 września do 14 października Festiwal Teatralny w Dublinie. Co jeszcze mamy? Przewracamy kolejną stronę. Wyspany będziesz kreatywny, czyli nasza efektywność w pracy zależy w dużej mierze od tego, czy wyspaliśmy się porządnie poprzedniej nocy, czy też nie. Nie czytałem tego artykułu, ale patrząc na siebie, na to ile spałem przez ostatnie dwa tygodnie, nawet trzy tygodnie, to w zasadzie w ogóle nie powinienem egzystować, a co dopiero nagrywać podcasty i być twórczy w pracy, więc wrócę do tego artykułu, myślę, może następnym podcastem i zobaczymy, co piszą, a jak wygląda rzeczywistość. Zatem spać dłużej czy nie spać? Oto jest pytanie. Następna strona. Co tu mamy? E, nic ciekawego. Następna strona, co robisz wieczorem? Mmm, jakieś fajne dziewczyny są w gazecie, czyli z wybiegu do biura. Sarah McGovern lubiła swoją pracę jako modelka, ale chciała skończyć studia, by po odłożeniu szpilek do szafy mieć jakiś zawód. Interesowała mnie zawsze praca organizatora imprez ale nie było odpowiedniego kursu, więc złożyłam papiery na kierunek Public Relations na Irish Academy przy Public Relations Institute of Ireland. Zajęcia odbywały się wieczorami w poniedziałki i w środy, a cały kurs trwał dwa lata. Mówi Sara. Żeby przeczytać więcej, prosimy poczytać sobie Irish Herald, dodatek polski. Piękny ma głos Cesara, by the way. Co dalej? Wybrane ulgi podatkowe, to nie idziemy ogłoszenie o pracę. Aha, jest bardzo fajne ogłoszenie o pracę. Mam nadzieję, y, coś z tego wyjdzie. Mm. co to jest? Aha, y, jest nabór do gardy. Garda to jest taka policja, milicja irlandzka i oto ogłoszenie i jego treść. Funkcjonariusz, pensja 29 400 na rok. Dodaj emeryturę, żadnych igieł na placu zabaw. Plus nieliczne kradzieże samochodowe w okolicy. Twoja społeczność i Twoja szansa, aby zadbać o jej bezpieczeństwo. Duża całostronicowa reklama, troszeczkę błędów, ale Ogólnie fajnie to wygląda. Koncept KAI yy, niedługo, tak zwany Made in Poland, czyli polski festiwal, oktober 28. Będzie Kaja, będzie Zakopower i Lipnicka i Porter. To tyle na dzisiaj wiadomości, troszeczkę więcej niż zazwyczaj, 4 minuty 20 sekund. Wracamy do podcastu, wracamy do meszapów, wracamy do gadania. To tyle, dziękuję. kobiet. Ale w tym mieście jest, jest tylko jeden interesujący podcast. Nie, tylko dla orłów. Nic nas nic ująć. Podcasting, baby! Nie tylko dla orłów z Zielonej Irlandii. It's time for Scenic Blographic of Anya and Philip, the best designers in Ireland. It's time for Colleen and Scenic. Serdecznie witamy w drugim odcinku bloku graficznego. Drugi odcinek, jak Państwo słyszeli, przemiły głos przy mojej koleżanki, która jest ze mną tutaj ma przyjemność również nagrywać. Znaczy ja mam większą nią niż ona ze mną. Dzisiaj w drugim odcinku będziemy rozmawiać o komputerach, jakie trzeba używać, należy, warto używać, by być dobrym grafikiem. I tu pytanie do Anny, która siedzi obok mnie. Jak, na jakiej platformie ona pracuje? W tej chwili? Nie mówię o butach. Macintosh. Właśnie. I to jest jedynie słuszna odpowiedź, proszę Państwa. Macintosh to jest jedynie słuszny i dobry komputer, by zostać prawdziwym grafikiem, proszę Państwa. Żadny PC nie da Ci tego, co kobieta wieczoru letniego? A może tak być, proszę Państwa. Taki wiersz mały. A to a propos tego, co słyszeli Państwo kiedyś, co Aldehyde mówiła, o, ten wiersz po niemiecku, tak ry, rymło, rymnęło. Zatem dzisiaj odcineczek bardzo krótki, czyli Macintosh, iberales jak to mówią Niemcy, Apfel, jabłuszko, lat, dzisiaj mam troszeczkę takie niemieckie konotacje. Zatem Anna pracuje na nowej G5, nie podwójno procesorowej. Ja pracuję... No ale ma nową kastę, jest ładna i ma 2 giga pamięci i w ogóle jest szybkie. Tak zwana atarka, taka duża, ogromna, wielka. Z fajnym monitorem. No. I obok jest drugi monitor, pracuje dwumonitorowo i ten, i żeby wszystko było ładnie, tak ściemniam trochę, żeby myśleli, że trzymasz porządny komputer, cicho, nie śmiej się. No i, i a ja pracuję, mam dużym... A y, jeszcze lepszy. A ja nie, ja pracuję na trochę wolniejszym komputerze, ale mam laptop podłączony obok i pracuję też na, na, na dwóch komputerach, bo to nie wiem, czy Państwo zdają sobie... O, właśnie płyta wyszła. Nie wiem, czy Państwo zdają sobie z tego sprawę, że naprawdę warto pracować dwumonitorowo, bo to bardzo, bardzo pomaga w pracy. Na przykład mieć duży obrazek na dużym monitorze, a wszelkiego, a wszelkiego typu palety, wszelkiego typu yy, dodatki właśnie na małym monitorze i naprawdę nie wiem, czy ktoś kiedyś próbował w ten sposób pracować, ale to bardzo, bardzo ułatwia pracę i życie, tak. Życie ułatwiają miłe graficzki i miłe koleżanki w pracy. A takie ja mamy? jedną. Aha, tak, tak. Nie wiem, czy jest miła. No, może pogadamy o tym. Zatem innym razem. Zatem, by zostać dobrym grafikiem, pamiętają Państwo w pierwszym odcinku bloku graficznego mówiliśmy o programach, w drugim mówimy o komputerach. Niestety komputery Apple w Polsce są dostępne, ale serwis i wszelkiego typu peryferia do tego i obsługa mm, znajomej firmy, którą Państwo na pewno znają, którzy są grafikami, to niestety zostawia bardzo dużo do życzenia. Jest to jedyna słuszna firma. Jedynie słuszna firma. Możemy narzekać, zresztą, zresztą był kiedyś taki podcast, że teraz bo się tu plączę, z Nowego Jorku tych, tych, tej parki, nie pamiętam imiona, imion dziewczyny i chłopaka, kiedyś tam mieli gości, którzy właśnie mówili o polskiej, e, o, o polskim resellerze jabłek. Polecamy podcast z Nowego Jorku, odcinek chyba ostatni przedwakacyjny. Zatem kończąc, końc, koń, kończąc, coś mi się dzisiaj język mieli. Anno, jabłka tylko? Tylko. Jabłka i Berales. Jab, jabłka i Berales, dobrze. To był drugi stronniczy blog graficzny. It was a scenic blog grafików. Anya and Philip were talking to each other about design, about software, about apples, and also about love and hate. It was so interesting, so nice, so wonderful. So now there is time for special song for them, for Anya, who's very nice and brilliant designer, and for wonderful Philip, just for them, Michelle, my bell. Mish, hell, ma, bell. These are words that go together. Well, I, Michelle. Mish, L. Ma, Bell, Son, Day, Key. Mo, Trey, B, N, Ensemble, Trey, B, N, Ensemble. I, you, I, you, I, you. That all I want to say until I find a way. I'll say the only words I know that you'll understand. Mish, El, Ma, Bell, Son, Day, Mo, G, Mo, Trey, B, N, Ensemble, Trey, B, N, Ensemble. I, E, two, I, E, two, I, E, two, I, E, two, make, You. Oh. What. You mean, to, me, until. I do. I'm hoping you will know what I mean. I love you. I hope you enjoyed this song. And now, Dr. Jansky will provide some podcast. Luke, I'm your father. That's why you admitted free. She's sipping cappuccino Od tego trzeba zacząć, że Słońca świt Świt zastąpił noc Za krótki dzień, za mało słów Wszystkim nam brakuje Koniak, upadam byle gdzie Stawaj, szkoda dnia czeka na odkrycie Po co chowasz twarz? Boisz się chcieć Lecę, bo chcę I better Można żyć trumnie życie Życie jest złe Dobre jest Dużo muzyki dzisiaj, dużo muzyki, jak Państwo słyszą. Odcinek, albo nie odcinek, e, Blok teraz będzie tak zwany pocztowy, czyli kontakt ze słuchaczem. Otworzyłem stronę podcastu, komentarzy mam 13 na dzień dzisiejszy i troszeczkę uwag. Tomawek mówi, że troszeczkę przesadziłem z bałaganem, czyli, czyli wystarczyłoby tego na kilka, na kilka wydań. Mam nadzieję, że w tym odcinku już mu się spodoba. Jest taki miks mniejszy troszeczkę. Mówiąc szczerze, zrobiłem najpierw ten miks, który poszedł dzisiaj, a potem puściłem to, co wyszło w podcaście wcześniejszym, ale na każdy podcast będę przygotowywał inny miks, ale wezmę Twoją uwagę, Tomafek, że ma być krótszy, jakby tak bardziej, można powiedzieć, soczyściejszy, ale krótszy. Dobrze. To tyle. Y, co tam jeszcze? Ten możemy ominąć, ten możemy ominąć, ten możemy ominąć. Biedron mówi, znamy, znają Państwo Biedrona, to jest piękny taki szatyn taki wysoki, taki co ostatnimi czasy gdzieś, gdzieś po świecie jeździ, ale w niedługim czasie w podcaście wystąpi. Tak, witam, witam wszystkich e, z mojej koparki. Jako gość, bo to jest tak zwany wierny podcaster. On bardzo dobrze udziela się jako freelancer w podcastingu. Niestety nie ma swojego podcasta, a myślę, że by był ciekawy. Zobaczymy, może się go uda na, namówić, aczkolwiek wiadomo, że chłopak ma mało czasu. Co on mówi? Aha, Sztywne bloki trudno będzie utrzymać, szczególnie taki jak ten graficzny. Wolałbym poprzednią konwencję, mówi Biedron. On ma taki głos. Tak, witam, witam wszystkich e, z mojej koparki. A we. Blok graficzny. Y, myślę, że tu kolega nie ma racji, bo bloków graficznych nagraliśmy już na dwa miesiące. Takie 5-6 minutówki mamy z 8 bloków. I chcę, I chcę tutaj w mojej pracy, nie tylko po polsku, jak gadamy z Anią, którą serdecznie pozdrawiam. Kiwam Ci ręką, po drugą trzymam mikrofon. Ona, ona na pewno wszystko wie. Yy, troszeczkę chcę właśnie o grafice tutaj z chłopakami ze studia pogadać, troszeczkę ich tutaj zaraziłem podcastami, troszeczkę będziemy nagrywać, troszeczkę będziemy kombinować i mam nadzieję, yy, troszeczkę będziemy też mówić o grafice, jak to wszystko tutaj w Irlandii wygląda. W blogu chciałbym yy, troszeczkę więcej pisać o tym, jak zostać sławnym i zdolnym grafikiem, nawet takim jak ja. Ktoś ostatnio mi pisał, że skromności mi nie brakuje, no ale tak to wygląda. E, oczywiście wszystko jest na żarty, ale, ale mam nadzieję, że wszystko będzie. To tam dalej, to tam dalej. Aha, Kamil, e, poziom dźwięku. Tak, będę nad tym pracował. Ostatnie podcasty, jak mówiłem, e, troszeczkę mm, klękają z jakością dźwięku, znaczy z, z, parametrami, ale będę robił normalizację na końcu. Po prostu nie mam czasu, a to wszystko trwa, to wszystko trwa. Taki, taki odcinek 40-minutowy, zanim się wciągnie, zanim się przerobi, zanim wszystko, to niestety trwa to z godzinkę dobrą i nie zawsze mam czas. Kamil też się dziwił, <laughs> dlaczego nagrywałem pod kołdrą, bo, było tak, że ostatni odcinek mi się trochę spieprzył, że tak powiem brzydko i, i żeby zachować dobrą jakość dźwięku w miarę, schowałem się pod kołdrą z, moim, z moją latarką, <laughs> przepraszam, i, I, czytałem to, co było o serialu Los, który zaraz po tym y, bloczku moim będzie miał drugie, drugą odsłonę. Więc Kamil, tak to było. Żadnych dziewczyn pod kobrą chwilowo nie mam. No staram się, staram. Tutaj pozdrawiam Baszkę, która ona nie słucha tego. No, ale nie słucha. No, ale musi słuchać niedługo, bo po prostu nowych słuchaczy potrzeba, żeby do, dociągnąć do sumy okrągłej 400. Na razie jest blisko, ale jeszcze nie przekroczyło 400 to dla, dla wszystkich ciekawskich. Dobrze, to tyle, to tyle na... To tyle na okoliczność poczty i kontaktu ze słuchaczami. Zapraszamy na mały meszapik i na niespodziankę w tym podcaście. Bracia i siostry. Przynoszę wam złą nowinę w słowach i dźwiękach. Pamiętaj i ty, bracie, i ty, siostro, byś nie miał innych programów przed tym jednym i jedynym noszącym zbawienny tytuł. Bądź gotowy i ty, bracie, i ty, siostro, na przyjęcie Pana mego do swego serca. Tá tú géisteach leis an hiadcríú pólaine an Serdecznie witam i zapowiadany blok, zapowiadana niespodzianka, czyli jeszcze troszeczkę po świecie irlandzkim, po północy, Szkocja, Irlandia i jakiś czas temu rozmawiałem z ludźmi, właśnie z północy, znajomi, znajomych. I tak sobie rozmawialiśmy, co robię, te sprawy, podcasty, a co to jest. Będąc w zeszłym tygodniu właśnie jeszcze raz na, na, na północy Irlandii, zdziwiłem się, gdyż ci ludzie poprosili mnie, czy mogą coś nagrać, czy mogą coś e, powiedzieć do podcastu. A ja mówię, <laughs> dlaczego nie, żadnych problemów i, i świetnie, i w ogóle super pomysł, ale były, było właśnie małe, ale o czym? I tak sobie pomyśleliśmy, że najlepiej właśnie porozmawiać o kulturze irlandzkiej, o języku irlandzkim, o tak zwanym Gaelic language, o rodowitym języku irlandzkim. Proszę o to zapis rozmowy, który przeprowadziłem z ludźmi, z Patem i z Nolan. Jest tego na parę odcinków, pociąłem troszeczkę po 3-4 minuty, zobaczymy jak to wyjdzie. Trzęsły mi się ręce, tak Państwu powiem, rozmawiając z nimi. To ludzie, którzy mówią po angielsku, ale ich ojczystym językiem jest właśnie irlandzki. Ich ojczystym językiem w domu jest właśnie galicki, galijski, różne są określenia. Zatem zapraszam na zapis rozmowy. Mam nadzieję, że znajdą to Państwo ciekawie, że tak się wyrażę. To tyle, zapraszam. Słuchajcie podcastu nie tylko na audio. Okay, welcome all the listeners. We have great pleasure to welcome beautiful lady. Nolin Nihala. Nolin and very handsome and very nice friend of mine, Pat. Patrick McIver. Just go on. Yeah, we were talking earlier yeah. on about the Irish language and where I'm from is from Gudor. It's the um, biggest Gaeltacht in Ireland, and um, myself and Nolene here are native Irish speakers, and we're going to talk briefly about you know the structure of the language and you know just give you a brief flavour. Okay? Yep. Do Sean Um Well, we're just going to tell you about how important the language is and um, well how proud we are of, speaking it every yes. day. Um, there's very little English spoken around Gudor. We just speak Irish all the time, and um, I think when people come to our Ireland, like when Polish people come to Dublin or anywhere, um, they don't get a chance to hear the, the Irish language spoken um, natively. So I think it's it's a good idea maybe to go to the different regions where Irish is spoken just to hear it. Yes. Like, um, there are a few different places in the country. They're all coastal regions, and funny enough, that's where the language is spoken natively. Galway, for mm. instance, Connemara, well Donegal, uh, and other areas as well. We are now in, in, in, Donegal. Yeah, we're in, in Donegal at the moment, in Fulcara. And um, there's a lot of Irish spoken around around this area in Gidor. Yes. And um, if you go down to, to Galway, you'll hear Irish spoken. Connemara, um, as I said, Kerry, Cork, and then Waterford as well. Yeah. And then in County Meath as well. There's a lovely place outside Dublin, not far away from where, where most people were, yeah. you know, most Polish people. Mm. Um, it's just a 15 minute journey on the bus and it's called Raharn and it's good crack. <laughs> good place to be. <laughs> so we're Conan the Gaelic as well. And Conan the Gaelic, that's right, yes. And so they're um, promoter of the Irish language. <laughs> yeah, it's probably, we have to come back to the Irish roots of our podcast because, you know, just lots of, lots of different things not so close to the, you know, just main rhythm of, of the Irish nation. So probably now, Pat, as far as I know, you are not uh, such a good English speaker. As far as I know, my friend of mine, Anya, Anya told me, uh, no, just uh, let me finish. Your native language was Irish, and after probably five years, you started to, to learn English, or how it was? Yes, uh, I started to learn English um, after five because, uh, well, you, go to school, you learn Irish, but my mom was at home and she spoke English, so I spoke English off her. Um, but mainly when I went to school, it was all Irish. Um, all the subject mm. matter, or everything you do is Irish. And, so. and how the school looks like? You know, how many years you have to learn uh, Gaelic? You know, uh, it only takes to learn Irish or to uh, to learn uh, you know Irish. You, you're going to the school and you in on the first year probably when you I don't know on when you are seven or, or yeah. eight mm, you have to five six um, yeah. well, only Irish. it's all Irish. My sister uh, came from Galway three years ago with two two of her children and they learned Irish in six months, mm-hmm. but the children can absorb language you know, 10 times faster than adults because of the, mm-hmm. because of the structure and stuff, because they're constantly rhyme it. Um, it's a difficult language to learn because the structure, it's not like English or you know French or any of those languages. It's an older language than, than that. Um, mm-hmm. but uh, once you learn it, it, it, it, stays with you. You know, it, it's not as if there's um, it sort of imprints in your mind. So, but what happens is when I learned Irish, so I think in Irish, um, and when I'm trying to put a structure together, it, it's all wrong in English because it's back to front, the language is totally different. leis an an éing? Now we are talking about some differences between Scottish Gaelic and Irish Gaelic, and we were talking about what, uh, verb to be. To be the verb to be. Yeah. So there was, uh, there was there's probably the the language is similar but not exactly the same. So mm -hmm. so um, just uh, the difference, the main difference the main difference is um, about that that yeah. certain verb itself. Yeah. If you want an mm -hmm. example of that verb, well, the verb to be um, the present tense of it, like um, I am, teme, we say in Irish where I am, teme, but in Scots Gaelic they say ha me, ha me. So um, also the past tense of the verb to be, I was, vime, in Gaelic they say va me in Scottish Gaelic mm-hmm. va me. So it's different things like that. But there are lots of words that are similar. I heard that there's only something like 52 words di- difference mm. between the two languages. And um, the grammar is really like, almost identical, the grammar mm-hmm. between the two languages. Yeah. And um, let me see what else. Uh, Tushel, Tushel Gaeilge, Tushel Yeah. They have several, do they? How many do they have? They have the same, I think it's the same really. I have the, the, genitive case and yeah. everything, all the different grammar mm. cases and tenses. And vocative case. The vocative case, yeah, they're all yeah. the same. Um, like if I was to address Patrick, to say, oh Patrick, um, I, I would say, a Frederick. Like Frederick, Frederick. It's the same in Gaelic, a Frederick. Um, so the names are probably uh, Patrick is English, but they have the same uh, in in Gaelic, yeah. So this is not uh, Patrick. This is Frederick. Frederick, yeah, Frederick, uh -huh. When you address somebody called uh -huh. Michal, uh-huh. Michal, which is the Irish and Gaelic for Michael, Michal, you say Avihail. A Avihail. Mm -hmm. And um, for women. It's the same in both languages to address mm. people like um, if you had a woman called Mueye, which is Mary, in both languages it would be uh, Avari in Gaelic though, because they have a lot of Maris in Scotland, mm. Mary. So it would be Avari in Scottish Gaelic mm. and in Irish Aweye. So that's the thing, the beginning of words are kind mm. of different. Um, like um, I would say um, Aweye, w, w, for O Mary but in Gaelic it would be avara, avara, kind of a V sound. And there's other things. Gaelic is so descriptive, it's so beautiful. And um, we would say for it's raining, tashakor, tashakor. It is, it is raining, tashakor. And the only name probably similar I know with Tasha Akor, is Taoiseach. Oh, <laughs> Taoiseach, yeah, like the Taoiseach. But you know, just probably. <laughs> and you know what they say in Gaelic, and it's really beautiful, mm. and I say it in Irish sometimes. They say, Ha an tushke an ha'an which means the water is in it. There is water. Yeah. There is. It's beautiful, isn't it? Like water in there. Yeah, there is. Yeah. The water is yeah. in it. I remember I was in the pub one night and I said said it by accident in Irish. I said on. And I looked out the window, and what I meant was there was water in it. It's raining. And every, everybody looked at me strangely. Why is she saying that? <laughs> You know, and it's, it's kind of so descriptive that um, it's, it's just really lovely. It's a lovely language. Both languages are beautiful. <laughs> Zatem widzą Państwo, jak dużo ciekawych, interesujących rzeczy o języku irlandzkim albo też galickim, jak to niektórzy mówią. Zatem to jest pierwsza część, bo mam jeszcze drugą i trzecią i czwartą pewnie, ale teraz piosenka, którą Nolin specjalnie dla wszystkich słuchaczy podcastu, nie tylko dla rów, zaśpiewała. Zatem staro celtycka, staroirlandzka pieśń. Nolin wytłumaczy dokładnie o czym jest ta piosenka. To tyle. That's to Egéisteach le podcast Fólanne. Did he, was he down at the other place yesterday? No? Okay. See if was No, I don't. He's tortured. It's on silent. Okay. Did they It's on silent in case she rings, Mom. Okay, we are back and we have great pleasure probably to listen song in Gaelic. Mm-hmm, yes. So Irish Gaelic. Irish Gaelic. So what's the name of the song? The song is called An Moijan Water, which means the mermaid. Mermaid, so mm. the, the creature from the water. Yeah, there's okay. a lovely story about it. Okay. First time. so, okay, just uh, water and microphone. Well, I'll just tell the story really quickly. It's about a mermaid who um, uh, falls in love with a man from the land and uh, she leaves the sea and she has to hide her tail um, so that nobody will know that she was a mermaid. But one day, they have two children, and one day they find her tail, and then she must return to the sea. So that's the story. And it's a Donegal story. Some people say it's true. of Mary think you, there was I have goose goose uh, skin. Yeah. Te am podcast so has dla ol. Gęsia skórka na całym ciele. Prawie na całym. Gwarantuję Państwu. Świetny weekend, świetne trzy dni na północy Irlandii. Ludzie są otwarci, ludzie są zupełnie inni niż w Dublinie. Zupełnie inny świat, zupełnie inna Irlandia. Wrócimy do tego wszystkiego za tydzień. Zapraszam. Słuchajcie teraz podcastu nie tylko dla orłów. Śpiewał dla Was Martin z Masy Krytycznej. Dziękuję. Słuchajcie dalej podcastu nie tylko dla orłów. Rewelacja. Rewelacja! Po prostu rewelacja. This is Matthew Fox, and you're listening to the official Lost podcast kącik zagubionych, czyli trzecia seria serialu Lost i dzisiaj specjalnie troszeczkę więcej na życzenie słuchaczek Matthew Fox, czyli nasz przystojny doktor. You have to do it. You do it yourself, John. No, you saw the film, Jack. This is a this is a two-person job at least. This argument is irrelevant. Say it. Don't. Jack. Don't. It's not real. Look, you want to push the button, you do it yourself. If it's not real, then what are you doing here, Jack? Why did you come back? Why do you find it so hard to believe? Why do you find it so easy? It's never been easy! A few weeks ago, we interviewed Matthew Fox about all things lost, but the one topic we didn't get to cover is the one that covers him tattoos. Yeah, actually, when I was cast in Lost, um, you know, uh, I remember talking to JJ and Damon about the tattoos and wondering whether or not that every day I was walking around this island, whether I was going to have to do tattoo coverage, and <clears throat> and they thought it was a really cool uh, idea that, and I think it's very interesting as well. I mean, it's not something that you would normally think that a spinal surgeon and with sort of Jack's background that he would have gone through a period where he did that, but I think it makes for a really interesting um, story. That's what tattoo for me is is really about is uh, sort of memories or ideas or um, moments or events in my life that are very very important, and I think um, things that I want to um, uh, make a part of me and. Um, so I imagine Jack probably pro- approached it the same way, and so finding out what they mean to Jack Shepard is going to be really interesting. Mm-hmm. Um, I have a feeling that the sort of the next chapter in his backstory after what's happened with him and Sarah will involve him uh, probably spinning out uh, pretty badly and going to a, a, fairly dark part of himself at some point. And I think that the tattoos that Jack Shepard has will have something to do with that period of his life. It's just that you and your tattoos don't add up. Then press hash. Then press hash. Hi, this is Louis Benedetti, and you are listening to Red FM Go Deep with Greg and Shane. Hi, this is Long Yanni from Paris, France. Hi, this is Little Louis Vega. <laughs> Hi, this is Marshall Jefferson. Hello, Cork. You're listening to Red FM. Take it easy, fly low, and beat the radar. Go deep, baby. This is Go Deep on Red FM. Go Deep, available for download each week at www.fishgodeep.com. kończyć, przepraszam, <laughs> powoli, powoli będziemy kończyć podcast, nie będziemy się kończyć. I jak zwykle na końcu mój ulubiony podcast muzyczny, czyli tym razem, jak większość rzeczy w dzisiejszym podcaście, irlandzki. Prosto z Cork, Go Deep Radio, czyli weekly podcast from Cork. Warto wejść na iTunesa, pisać Go Deep Radio albo Fish Go Deep i naprawdę dobrą muzykę Państwo znajdą. Ja w każdym razie... o coś, coś się plącze na końcu. Ja w każdym razie bardzo lubię ten podcast. Fajne, fajne muzykę, fajną muzykę, że tak powiem, dają i, i tyle. Powoli będziemy się kończyć. Kurczę, powoli będziemy kończyć podcast, aczkolwiek została nam jeszcze jedna rzecz, ale to na sam koniec. To tyle, prosimy posłuchać Fish Go Deep Radio Skork. ostatnia sprawa na koniec. Proszę nie zapomnieć o 60. urodzinach Krzysztofa Krawczyka. Tej wojny mam dość, ogłośmy rozejm dziś. nienawiść ludzkie łzy Więcej uczucia trzeba, aha, aha, to trzeba nam To racja jest, ja zgadzam z tym się Dobrze rozumiem, że I can see the sunset in your eyes Won't you be my sunshine, baby? Bo z nią są dzisiaj You know you're ma wielki sens Rana do dobranoc, bo już księżyc świeci